neke na zdravlje spasenje, braći pa sestre, još jedno sabranje drugog dana ovog časnog posta, gde već telo osjeća da nije tako lako, iako je duh srčan, ali kako kaže apostol Pavel, ali je telo slabo. A opet, iako sama hrana nije smisao i suština ovoga posta, već upravo sjedinjenje uma sa Bogom, ipak je i hrana i podvig i ove metanije i stojanje i glad, sve je to neka ispomoć da oseti duša nemoć pred Bogom, da oseti da nije svemoćna i da joj je potreban Bog, da sabere svoje misli sa raznih strana ovoga sveta, u središte, suštinu svoga bivstvovanja u gospoda našega Isusa Hrista, kroz koga dolazimo do samoga Boga Oca. I tako da u tom podvigu oseti duša silno da je s nama Bog, kao što smo pevali u danas ovom povečeru i pevaćemo do kraja časnog posta, da poseti hrabrost, jer je s nama Bog da kaže svim svojim pomislima i strahovima i svemu onome što nas odlači od podviga, da je s nama Bog i da se ne bojimo, a svi oni koji nisu ušli u podvig, da to znaju i čuju, da i njih to pokrene na put ka, ka gospodu, put krstonosni, put stradalni, ali put vaskrsni koji neka bi nam Bog dao da do kraja prođemo njegovom blagodaću i čovjekoljubljem. Amin. Sutra sveta liturgija će početi oko 15 časova, a povečer je isto kao i večeras u 18 časova.